Kial inoi vivas pli longe? En prescau ciui landoi cae historiae epocoi, virinoi vivas pli longe ol viroi. Cutime oni clarigas tion per la aserto che viroi ciam travivas pli dangera in situazioen cae mal pli ATENTE zorgas pri sia sano. Tamen, citiu lasta explico, ne shainas vera. Quancam medicinae progressoe cae progressoe en la viv condicioi malpliigis tion differenzon inter la vivo longo de viroi cae virinoi, en iui locoi tamen novae studoi el trovis che gi en radicigis profunde en la evoluado de la spezioi. Char similae differenzoi aperas en multae aliei spezioi de animaloi, tio indicas che la radicoi de long vivezzo multe transpassas la modernan vivon. En Germanuio, esploristoi en la Instituto Max Planck de Evolu Antropologio, con labore con multae aliei scienzistoi en la tuta mondo, plenumis la plei completan studon dis nun faritan pri la diferenzo de vivo longo inter maskloi kai femaloi ili pristudis mamuloin kai birdoin la analizo de pli ol mil specioi montris ke mezume femaloi de mamuloi vivas pli longe ol maskloi ie dec tri procentoi tamen inter birdoi ocasas la malo. Mascloi vivas pli longe ie quin procentoi. Tiu fenomeno estas causata de mixo de genetico, strategioi de geigio, cae gepatra sindedicio, tio estas kiom grade la gepatroi sindedicias alla vartado de idoi. La concurado por acirado de parulinoi estas exemple grava factoro inter poligamiae mamuloi, cioi intense luctas por tio, mascloi mortas mesume pli frue. Inter monogamiae animaloi, la concurado estas mal pli forta, cae mascloi ofte vivas pli longe ol inoi. Quancam la fenomeno estes complica, cae mult factora, sciencistoi supposas che por la bono de la tuta spezio estas avantage che patrinoi pli longe cae pli competente zorgu pli la itaro. Seque, ili devas vivi pli longe. Compreneble, ancao la loco quie animalo vivas, esas decida factoro. En zoologiae giardenoi, bestoi vivas pli longe. Relate al homoi, la progressoi de medicino cae de la publica sano signifo plende influis. Dum la lastae iardecoe crescis la perspectivo de pli longa vivo. Cio nascices en la iaro 1960, Ciam unuigintai nazioi comensis compili tia in tut monda in datumoin, tiu povis esperi vivi mesume gis sia quindec dua agio iaro. Non tempe tiu cifero altigis gis septec